eh, seu objecte, sinó la seva formalitat, la seva forma. No tenim en compte allò que de fet volem, o almenys, i, i, i almenys, no vol, sinó i almenys, no tenim en compte d'entrada, en primera instància, sinó que en primera instància, en primera instància d'entrada, el que tenim en compte és la forma del voler. Això no vol dir que menys creem què com Quin és el nostre possibles, com volem, si és consistent el nostre voler, si pot ser compartit per un altre, si tothom podria voler el mateix, la mateixa situació, etc. Eh? Tenim en compte no natural o de, eh, de la mera psicologia espontània del subjecte que, que ho demanés. No? Perquè s'ha de tenir en compte des del punt de vista ètic és que la nostra decisió sigui una decisió autònoma qualitat de la comunitat. és a dir, a un atribut d'aquesta facultat humana, que és el voler, a un atribut, a una característica, a una, a una qualitat. No? Quin atribut, quina característica? Doncs que sigui un voler no dependent, no dependent de res aliè, de res estrany, o diferent de la, de l'enteniment, de la raó mateixa de l'individu. Per tant, per voluntat autònoma entenc una voluntat no dependent. No dependent. caràcter personal, individual, emancipatiu i emancipatori del subjecte. Una moral és vàlida només servos objetos. Novamente aos seus objetos. Se o és é evitar el mal, proveir una persona que ens mana, eh, servir al nostre instint, etc. I eh, la nostra decisió que està conforme gent històrica, biològica, psicològica, tenim fragilitats, tenim dependències, tenim heteronomia, com que som tot això, som una aquest plexe de dependències, per això ens imposem l'ètica. Si no fos independents, no ens imposem l'ètica. Serem com els sants, com les màquines, com els àngels, com, com Déu, ustedes casi no le quedó. मामले में मैं कारण जरूर है demana actuar i ens fa actuar doncs, de manera ètica. En l'ètica es posa ell mateix, no sempre el seu propi fonament. No pot apel·lar a cap altre fonament un fonament de l'ètica. L'ètica té el seu propi fonament, el fonament d'ella, en tant que l'ètica és l'expressió només de la nostra personalitat pura, en el seu sentit pràctic. No té un fonament, però sí que un principi. I aquest principi és l'autonomia de la és honrar segons una voluntat, una voluntat que eh, està determinada per la seva forma i no per, per la seva matèria, pel contingut, i que per tant, segons tant, pot ser una voluntat universalitzable. És a dir, ens trobem en el cas de l'obrar segons l'interpreta de Ergo, per una ètica autònoma, cal només resolem d'una manera incondicionada, segons el dictat de eh, la nostra pròpia raó universalitzable, aleshores, i només aleshores, doncs eh, estem mm, mm, posant i satisfent un principi i l'únic principi de la moralitat que és el de l'autonomia de l'obra. Per tant, es proposa per tant una ètica de la una ètica del subjecte autònom, tant per la seva voluntat com pels principis poder i hem de apel·lar en aquest final. Quin principi? I Per què aquest principi? Perquè és el principi que expressa i resumeix un obrat que, està regit per la forma, no pas per la matèria de la voluntat i que aleshores, i només aleshores, la voluntat d'aquest obrat és l'única sola. El que volem pot ser volgut per altres. Entenem que pot ser volgut per altres. I entenem que altres d'aquest principi de la moralitat i de l'autonomia és la moralitat segons l'imperatiu categòric. Aquest imperatiu, recordeu que té tres expressions, tres fórmules, la fórmula de la universalitat, la màxima pugui, pugui ser volguda com a llei, la fórmula de la humanitat, eh, tractar tothom, nosaltres mateixos com a finalitat i no només com a mitjà, i la fórmula de no quines justificables una voluntat que és capaç de recordar que el seu subjecte, el seu portador, persona, home, dona, doncs són capaços de crear, de produir normes. Aquest és el subjecte que té la humanitat, un subjecte actiu i actor, no espectador. L'ètica cristiana no és una ètica d'espectadors, és una ètica d'actors, no és una ètica la llei de l'atenció, no el seu autor, sinó que és feia segurament, i segon, i darrerament, i sobretot, segons el seu autor pràctic. És a dir, que la decisió del seu arbitri és una decisió compatible amb el voler dels, dels altres. Per tant, l'autonomia moral, per tant, s'expressa en la tercera fórmula de l'imperatiu categòric que diu tota acció és bona si és l'acció pròpia d'una voluntat autolegisladora. D'una voluntat autolegisladora. Si no som capaços de, de proposar accions, de convalidar-les, de dir això em sembla bé o això no em sembla bé, no som subjectes morals. Estem actuant la investeix d'aquesta persona de subjecte. Tota la documentació, la segona secció, diu Segons aquest principi, el principi de l'autonomia del braç, i la seva forma de categòric, segons aquest principi seran rebutjades totes les màximes, és a dir, totes les màximes de conducta, que no puguin concordar amb la legislació universal pròpia de la voluntat. Pròpia de la voluntat. No dic pròpia de la Consegüent, la voluntat no està únicament sotmesa a la llei, se a la llei moral, funciona. Per consegüent, la voluntat no està únicament sotmesa a la llei, sinó que ja està sotmesa de tal manera que ha de ser aguardada de ser contemplada, també com a autolegisladora. I és precisament per això perquè la voluntat no només obeeix, obeeix lleis, les lleis morals, sinó que les fa. I és l'únic que fa les lleis. això abans que tot, per això abans que tot, perquè la voluntat obeeix, sí, però obeeix el fet que mateixa produeix. I és precisament per això, abans que tot, que està sotmesa la voluntat a la llei, de la qual pot considerar-se ella mateixa autora. Això vol dir que per cada individu té capacitat de legislar universalment. L'individu té capacitat l'islam universalment. Per dir, només un món lliure val la pena. O, dic, contràriament, més bé, que un món jerarquitzat i disciplinat, amb una llibertat eh, controlada d'uns sobre els altres, eh, és un món preferible a un món de llibertat individual. Imagineu-vos aquests dos esquemes, aquests dos, aquests dos postulats, no? com sigui. Això vol dir que l'individu té capacitat de legislar universalment, i té aquesta capacitat de legislar universalment en virtut de l'autonomia de la seva voluntat. No en l'inrevés. No té autonomia en la seva voluntat perquè és capaç de legislar universalment la voluntat mateixa, és a dir, marcant la llei de la raó pràctica. Perquè marcant voluntat i raó pràctica són el mateix. Són coextensibles, coextensibles. Són coextensives. Venen a ser un idea. La voluntat ètica la voluntat pressuposa el desig professional, s'identifica amb el desig professional. Una vegada més, Kant connecta amb tota una tradició de la filosofia occidental que arrenca després. La saviesa grega, antiga, el pensament nostre, occidental, el pensament passat amb Logos, passat amb tal persona persoană pensa lliurement de l'acte? Va poder tal persona voler lliurement aquest acte? L'enteniment i la voluntat. Si no hi ha enteniment, doncs està armat, habilitat. O no hi ha voluntat o aquesta estabilitat, és el que Helena, Musa, etc. Sí, esta amo, esta reina, ¿eh? autors basileus, y que ¿cómo disfruté? Era uno i ocupar-se d'aquest, el valor de la vida. Perquè qualsevol valor per excel·lent que sembli, això ja vaig parlar de 15 dies, per excel·lent que sembli, si és contradictori amb la dignitat humana, pot ser un valor dolent. La saviesa, la potència, la valentia, la justícia es poden aplicar de manera interessada, egoista, impròpia, contra, contra la dignitat que la dignitat és el valor fonamental i primer. El valor, el valor fonamental i primer. Tots els altres han d'estar d'acord amb aquest valor, no ho poden contradir. Cap ni un més pot contradir el valor de la dignitat. Per què diu això? Perquè es basa en la seva ètica metafísica, el que diu primer lloc. L'autonomia, l'autonomia fa de la persona un legislador universal, no al revés. som autònoms, podem legislar amb aspiració de que el que legislem realment valgui també per als altres i naturalment per nosaltres. altres. és això. L'autonomia fa el subjecte legislador universal. Aquest fet, que la nostra autonomia ens permet ser legisladors universals i fer propostes ètiques en peu d'igualtat amb les altres persones de a partir d'aquí, aleshores, i només aleshores, podem col·locar o sentir-nos col·locats en el que Kant anomena el regne dels fills. És una expressió seva, eh? I impregnada de sentit teològic. Però ell va anomenar així. A partir que el subjecte té poder per proposar normes, castellers als, a la comunitat del CES regne dels fills, el rellaume dels fills, que és el mateix que dir que pertanyem a la comunitat que diverses persones, entrevistades, eh, de bona voluntat, fan ús del seu enteniment, discuteixen sobre qüestions, encara que no sempre estiguin d'acord, aquestes persones formen part d'una comunitat ètica. Estan, reuneixen i reuneixen tenen uns elements comuns, compartits, encara que tinguin diferències. Poden dialogar, deliberar, reconèixer la contradicció, poden, en principi, reconèixer la consistència dels arguments dels altres, han d'escoltar la opinió aliena, han de fer-se escoltar, han de respectar, etc. Formem part de la comunitat ètica, que ara anomena el regne dels es reg de fills, insisteixo, cada membre, cada individu, cada persona és un fill en si mateix. I com a eh, subjectes que som un fill en nosaltres mateixos, tenim una dignitat. Aquí no hi ha o sumar conjuntes en ús de la seva raó, és a dir, en ús de la seva autonomia, que aquesta persona té dignitat. Però primer cal que sigui autònoma, que raoni universalment, que li representem per tot l'anterior, perquè aquestes dues premisses anteriors, que forma part d'una comunitat de la comunitat ètica. En conclusió, tenim que pugui valer per tothom i no només per nosaltres. És un punt de vista ètic insisteixo. Per tant, hem d'arribar a la conclusió que, en primer lloc, aquesta voluntat autolegisladora que legisla no pot legislar arbitràriament. Ha de legislar de manera objectiva. És a dir, quan proposi formes, fórmules d'acció, ha de ser capaç de justificar-les, de donar raó d'elles, d'esperar que siguin Som autolegisladors, atenció, autolegisladors sí, però no de qualsevol llei, sinó només aquelles lleis que siguin universalitzables, és a dir, racionals, racionals. I segona i darrera condició, que es desprèn de comprensió, segons tant. Aquesta voluntat autolegisladora, és a dir, que és capaç de proposar lleis als altres, i lleis, per resultat, no arbitràries, no subjectives, sinó objectives, que a continuació la persona que proposa això, una llei objectiva de lograr, dir, per exemple, no s'ha de matar mai, o mai hi ha cap guerra justa, etc. Doncs que sigui aquesta persona la primera obligada per la llei que es dona i que pretén donar als altres. Que sigui ella la primera obligada un rerefons antropològic que s'acaba. Té un rerefons, un rerefons, un supòsit, un trasfondo antropològic, és a dir, una determinada visió de la persona humana està aquí, eh, al darrere, present i actuant. Quina visió? La de la nostra llibertat. Si fos imperfecta racionalment, no ens donaria lleis. I si existissin lleis, la nostra comunitat funcionaria immediatament màquina, un déu, un subjecte relacional pur, etc. Però com que a part de ser racionals som eh, això, doncs, subjectes d'altres desig, som fràgils, eh, som vulnerables, som irascibles, som eh, obsedants del nostre poder i, i, i influenciables, etcètera, esforç, la nostra comunitat, s'esforça a coincidir. S'esforça a coincidir. En canvi, un Déu, un és professional pur, un és una màquina intel·ligent, no hauria that brings the language, they will also be more. Siente bien, si no alguien que oyendo y es ingeniero, entendemos, no sobresalir, perquè la seva voluntat seguiria automàticament la seva llei. No estaria a, a aquest moviment, aquesta relació, no estarien afectats per la interposició del desig, una por, la necessitat, la tenença, etc. Però com nosaltres sí tenim relació entre la voluntat i la norma de la voluntat, que ella mateixa és dona, necessitem un artefacte, un element de, de coacció, que ens impedeixi des de la voluntat i amb la voluntat a complir amb la llei, amb la llei que nosaltres mateixos ens hem donat. I això s'anomena obligació. Els éssers racionals punts no s'obliguen, Gandhi, la seva preferència, el seu instint, els, els manaments dels altres, etc. Li, li, li demana. Per això existeix l'obligació, per connectar la voluntat amb la llei d'aquesta voluntat. I tot això ve de, de la qüestió dels valors. De La qüestió dels valors is appropriate the Guru autònom, the Guru Antonu, i per tant, doncs, si hi ha algú que se'ls dona i que actua, que d'actuar d'aquesta manera, segur que forma part de la comunitat ètica, que no és un mitjà, simplement i també un valor. I que la reconeix amb els altres que són com ell, el valor de la víctima. És, diu tant, és l'únic valor absolut, l'únic valor incondicional. algo necio confunde valor y precio. Entonces no tenim res, tenim valor. El valor és el valor de la dignitat. Pot ser que tingués preu. Algunes vegades em sento dir, inclús per persones intel·ligents, tothom té un preu. Perquè quan et diuen això, és que agafaria aquella persona que faria, agafaria per les guapes. Però tu què t'has pensat en, en qui és? T'ho diuen de tant en tant. Tothom té un preu.